kada Sin čoveči dođe u slavi svojoj i svi sveti anđeli sa njim, tada će sesti na presto slave svoje i sabraće se pred njim svi narodi, razlučit će ih jedne od drugih, kao pastir što razlučuje ovce od jaradih. I postavit će ovce sa desne strane sebi, a jarac sa leve. Tada će reći car onima što mu stoje sa desne strane, Hodite blagosloveni oca mojega, primite carstvo koje vam je pripremljeno od postanja sveta jer ogladneh i dadoste mi da jedem, požedneh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći, Gospode, kada te vide smo gladna i hrani smo ili žedna i poji smo, kad li te vide smo stranca i primi smo ili naga i odenu smo, kad li te vide smo bolesna ili u tamnici, dođo smo ti. I reći će im car odgovarajući, zaista vam kažem, kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Tada će reći i onima što mu stoje s leve strane, idite od mene prokleti u oganj večni, koji je pripremljen đavolu i anđelima njegovim. Jer ogladneh i ne dadoste mi da jedem, požedneh i ne napojiste me, stranac bejah i ne primiste me, nag bejah i ne odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i ne posetiste me. Tad ćemo odgovoriti oni govoreći, Gospode, kada te vide smo gladna ili žedna, ili stranca, ili naga, ili bolesna, ili u tamnici, i ne posluži smo ti. Tada će im odgovoriti, govoreći, zaista vam kažem, kad ne učiniste jednome od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste ovi će otići u muku večnu, a pravednici u život večni. Svetoga Duha. Evo, braći i sestre, veliki post se približava. Iako smo i do danas nedeljama brojili vreme kada će on početi, evo od sutra počinjemo da brojimo i danima. Ostala je još iduća nedelja, nedelja praštanja i onda ulazimo u to poprište koje je crkva ostavila nama hrišćanima kao najbolji metod za očišćenje srca i duše i za pripremu da se dočeka taj najveći i najsvetliji praznik koga čovečanstvo ima, to je Vaskrsenje Hristovo. Premda mi njega obeležavamo svake nedelje u godini, ali eto, Posebno je crkva ustrojila taj godišnji krug 40 dana pripreme i onda 50 dana praznovanja tog najsvetlijeg praznika. A i pre tih 40 dana, evo vidimo, crkva nas već molitveno naše duše priprema da možemo što spremniji ući u to poprište tu borbu. Pa tako videli smo svake nedelje po jedno evanđelje koje treba naše duše da upravlja kako da uđemo u veliki post. I eto ranije kada smo tek prilazili crkvi, slušali smo u jednoj propovedi da je jedan sveštenik rekao nešto što evo upravo može da se odnosi i na ovaj period. A to je da kad se čovek susretne sa Hristom, nailazi ta početna blagodat i sve je lako i onda čovek ide u crkvu i moli se i sve mu je malo i hteo bi sve više i više i hteo bi stalno da bude sa Hristom. Ali nakon te početne blagodati gospod opušta povlači tu blagodat i dopušta da se sami borimo, da vidimo svoju slabost. I to stanje oci nazivaju tamna noć duše. I kroz tu tamnu noć duše i sagledavanje svoje nemoći i svojih slabosti, mi sagledavamo i veličinu Hrista, Pa tako i kroz ova evanđelja koja smo slušali proteklih nedelja, vidimo taj put duše. Zadnje duhovsko evanđelje, priča o cariniku Zaheju, jeste priča o susretu sa Hristom, o preobraženju čoveka, o njegovom početku puta ka oboženju. I nakon toga Nakon toga povlačenje blagodati, početak surove borbe sa strastima, sa samim sobom, svojim egoizmom i svojim ja na prvom mestu. Borba sa gordošću, borba sa farisejstvom koji je u nama. I o tome nam i govori upravo priča o cariniku i fariseju. O tome da početak svake vrline i temelj na kome izgrađujemo sve ostale vrline jeste upravo smirenje. I bez njega šta god izgradimo i šta god počnemo da gradimo, ništa neće biti, ništa neće doseći do nebesa, već će se sve srušiti na našu žalost i na žalost svetih anđela. A kada čovek stekne smirenje, on onda vidi svoje nedostatke, vidi da je najgori na ovome svetu i ne gleda druge ljude kakvi su oni. I onda dolazi do pokajanja i onda kreće taj put ka ocu kome smo slušali prošle nedelje evanđelje o bludnom sinu. I tek kroz, kad se prođe kroz vrata pokajanja, počinje taj pravi put ka Hristu, ka milosrednom ocu koji Čuli smo prošle nedelje. Samo je čekao dobru volju bludnog sina i samo je izašao u susret. Proj nešto ga je sin mašta pitao, uzeo ga je, obukao ga je u novu carsku odeću, stavio mu prste na ruku, obuću na noge i priredio carsku gozbu. I velika radost na nebu za svakog od nas ko priđe pokajanju. I tek kroz pokajanje mi počinjemo da stičemo vrline. A milosrđe, milosrđe o kome se evo govori u današnjem evanđelju, ono je upravo plod, plod smirenja i pokajanja. Jer ne može se imati milosrđe, ono istinsko milosrđe, bez istinskog smirenja. A ovde gospod upravo govori da će nam po, naše, po našoj milostivosti i po našem milosrđu i suditi. Dakle, ne pominje, ne pominje ovde ni post, ni molitvu, niti ima kakva druga dela, niti ima kakve druge podvige, već samo to kakvi smo bili prema drugim ljudima, prema braći svojoj. A dakle, to i podrazumeva da smo morali da postavimo prvo temelj i na tom temelju da izgradimo zgradu zgradu koju vidimo pod oblikom milosrđa, a u čujoj se unutrašnjosti krije svo bogatstvo i sva punoća vrlina koje smo dužni da steknemo. Dakle, ne lažno farisejsko milosrđe, kako smo i slušali u priči o cariniku i fariseju, da se on čak hvali pred gospodom da daje desetak od svega što ima. Već pre ono istinsko milosrđe, one dve lepte udovičine, kada se daje od sve nemaštine svoje, a ne od suviška, kad se daje punim srcem i radi gospoda. Jer i kako reče naš Ava Justin, Milosrđe, to je dar da u čoveku, u svakom čoveku, ma kako grešan bio, vidimo obraz Boži, vidimo Hrista. I upravo čineći ljudima, mi činimo Hristu. I onda se prožima vrlina čovekoljublja sa vrlinom bogoljublja. I one obe tako isprepletane uzrastaju u tu vrlinu milosrđa. I eto, dakle, strašan svud. I gospod i svi narodi na njemu. Svi koji se rodiše na ovom svetu od njegovog početka pa do dana kada gospod drugi put dođe da sudi I rekao je gospod na drugom mestu u Evanđelju da će zaplakati sva plemena zemaljska, da ćemo tražiti da se sakrijemo, ali nećemo imati gde i bit će sve otvoreno pred, na, pred gospodom. Sve što smo činili u ovom životu, sve zašta se nismo ispovedili i sve one mrlje koje su ostale na našoj savesti, počet će da nas peku, peku poput ognja. I tada više neće biti vremena za pokajanje. Tajna je strašni sud. Tajna je kao i sve to što imamo u našoj svetoj crkvi. Na tajni se zasniva ovaj svet. Tajne imaju i Oni koji nisu u crkvi i razne grupe i razne sekte imaju svoje tajne obrede i tajna udruženja, ali daleko, daleko od nas sve njihove tajne koje su na pogibao, tajne koje će nekad postati javnost na drugom dolasku Hristovom i koje će im upravo biti na pogibao A naše tajne jesu tajne Božje, jer i sam Bog je velika tajna i mi ga ne možemo našim umom obuhvatiti. Znamo toliko koliko možemo znati iz ove stvorene prirode o onome koji je svu ovu prirodu stvorio. Znamo ga da je bespočetan, da je beskonačan. Znamo ga da ima tri ličnosti, Otac, Sin i Duh Sveti. Znamo to što nam je otkriveo, otkriveno u Svetom Evanđelju samim Gospodom našim Isusom Hristom. Tajna je i sveto krštenje, tajna je i pokajanje i sedam tajni koje imamo u svetoj crkvi, ali i mnogo više od tih sedam tajni. Svaki praznik koji praznujemo, svaka liturgija koju služimo jeste jedna velika tajna. Kroz tu tajnu mi polako otkrivamo onaj drugi, viši, uzvišeniji svet. Otkrivamo ono božansko. I upravo smisao tajne jeste da nam se polako otkrivajući čini nas sposobnim da primimo sve više i više, pa čak i nakon drugog Hristovog dolaska nastavit će se to otkrivanje, jer Boga nikada ne možemo spoznati u punoći. Samo po meri naših, našega smirenja i naše prijemčivosti za primanje blagodati. A i evo telo i krv Hristova koji će koje ćemo, kojim ćemo se pričestiti, ako Bog da, za neko vreme, jesu najveća tajna koju nam je Bog ostavio u ovome svetu. Čak kažu oci da je veća tajna sveto pričešće nego i stvaranje sveta. I udubljujući se u tu tajnu sa strahopoštovanjem i sa trepetom, Mi ćemo prilaziti sve više u smirenje, činiti, činiti se sve dostojnijim da je primimo, mada nikad potpuno dostojni. Ali eto, uzdajući se u milost gospoda našega, primamo je na osvećenje i na isceljenje. Jer niko, niko ko nije dostojan, ne može otkriti tajnu. Zato se i kaže oglašeni iziđite i niko od krštenih ne treba onda da bude na tom drugom delu liturgije kada se sveta tajna obavlja. Mada danas ima i fotoaparata i kamera i to već i ulazi u oltar i tajna biva, po, biva dostupna svima, no to je samo na tom vidljivom planu. U duhovnom smislu niko ko nije dostojan, pa čak ni od nas krštenih ne može tajnu shvatiti, niti tajnu primiti. I onda pričešće ne biva na radost i na osvećenje, već na sud, jer je Bog naš oganj koji spaljuje i nije se s njime igrati. I moramo toga biti svesni. I da se tajni ne pristupa olako, I znamo da nikad nismo dostojni niti ćemo biti, ali uvek sa smirenjem ispitivati sebe i uzdati se u gospoda da je on taj koji nas čini dostojnim, koji nas čini svetim u liturgiji. Zato i kažemo svetinje svetima, a niko od nas nije svet po sebi, već postajemo sveti blagodaću Božjom i dostojni da se pričestimo onim koji je najsvetiji, A ukoliko toga nismo svesni, već mislimo da eto, pričešćemo se po nekom pravu, da se pričestimo ili po navici, to onda ne biva dobro. Takvi ljudi polako, polako sve manje blagodati Bože imaju u sebi, dok nažalost desi se i da potpuno otpadnu od crkve. A u taj strašni dan neće više biti nikakvog izgovora. Bogu kome je sve poznato, sve će objaviti. On već i sada zna. Zna ko će se od nas spasti, ko će poginuti, otići u oganj večni. I to je isto velika tajna. Da smo mi u Božjim očima već ili u carstvu nebeskom ili u paklu. Sad će se možda neko zapitati kako onda, čemu slobodna volja, zašto se onda trudimo ako je već sve predodređeno. Nije ništa predodređeno, već Bog po svom predznanju, jer je On onaj koji sve zna i za koga vreme i prostor nemaju nikakve, nikakva ograničenja. On zna što je bilo od postanja sveta pa sve do kraja. I on zna hoćemo li se mi spasti ili ne. Ali nije nas on stavio ili u pakao ili u raj, već mi sami sebe, svojim izborom. Jer rečeno je danas u Svetom Evanđelju, hodite u radost koja vam je pripremljena od postanja sveta. Dakle, svima je nama pripremljeno Carstvo nebesko, i život sa gospodom. A za oganj večni kaže da je pripremljen đavolu i anđelima njegovim, a ne nama. Ali mi kroz svoj život, svojim slobodnim izborom biramo hoćemo li u to carstvo koje nam je Bog pripravio ili nećemo. Hoćemo li sa Bogom ili protiv njega. I onda niko nas neće zadržavati da idemo tamo gde smo krenuli. tako, tako će taj strašni sud, dakle, biti samo potvrda našega izbora. Jer ako nismo u ovom životu kretnuli za Bogom, onda ni tamo nećemo imati želju da krenemo. Ako smo ovde bili ostrašćeni, nećemo se moći očistiti nakon drugog Hristovog dolaska. I onda će same te naše strasti postati naši mučitelji. Kada se duša odvoji od tela, kada strasti više ne budu mogle da se zadovolje, postaće strašni mučitelji. Postaće duše slične demonima i onda će prirodno zajedno s njima i otići u muku večnu. A to što trebamo da steknemo do strašnog suda, dakle, kaže sveti Simeon Bogoslov, jeste sličnost sa Hristom. Jer neće nas gospod dakle pitati za post, za da li smo išli u crkvu, za bdenje, za bilo šta, već će samo vidjeti imamo li taj pečat Hristov na sebi, imamo li sličnosti sa njim kao deca sa ocem koji imamo i ući ćemo u carstvo nebesko ako nemamo u oganj večni. I jedan je sud i jedan sudija. I zato se pazimo i mi, braći i sestre, jer postoji ta tendencija u paloj prirodi usađena da sudimo i mi drugim ljudima to pre strašnog suda. Mi svojim krivim lenjirom da merimo sudove Božije. I ni za šta se gotovo gospod ne gnevi tako kao kad mi smrtni ljudi uzimamo sud besmrtnoga Boga i mi sami određujemo hoće li neki čovek da se spasi ili neće, je li on već zapakao ili nije. Ima jedna priča kad je tako nekog velikog grešnika jedan podvižnik osudio u sebi rekavši da nije dobro to što radi, da je on daleko od carstva nebeskog i da je u snu video tog čoveka koga je osudio da stoji na litici, a video i gospoda, gospoda tu. I rekao mu je gospod, pitao je gospoda, gde ćeš? A gospod je rekao, idem da se ponovo raspnem za ovoga čoveka, a ti hoćeš li ga gurnuti sa ove litice u ponor. Čuvši to, čovjek je došao u pokajanje i od tada više nije tako lako osuđivao druge. A ne znamo mi sudove Božje. Ne znamo šta će kome suditi gospod ni među nama krštenima, a ni među nekrštenima, koga će prizvati i kad će prizvati. Vidimo i sada u celom svetu da gospod čini čudesa, da se javlja, eto i među nepravoslavnim narodima priziva. Imamo slučaj da se gospod javio jednom čoveku u Iranu i da je taj prešao iz muslimanstva u pravoslavlje. Dakle, gospod priziva čak i te najokorelije Imamo slučaj da se u Siriji sada Bogorodica javila i da je jedan general musliman video iznad manastira u Sednaji da je uzela raketu koja je išla na manastir i da ju je skrenula, tako da se manastiru nije ništa desilo. Pa je onda taj general došao u manastir da pita ko je bila ta žena. I onda su shvatili da je to bila Bogorodica, koja se isto ona i u Sednaji javila i onog čoveka koji je bio isečen na komadiće, da ga je, da ga je ponovo živela i sastavila i da je i taj čovek posle prešao u pravoslavlje. Tu priču verovatno većina od vas i zna i da je sam vladika je čuvši to pošao za Siriju da ispita je li se to stvarno desilo. I javlja se gospod i priziva sve nas i nikad ne znamo kada će ko doći Hristu Možda neko ko je sad daleko da kao, kao munja da potrči i da ga gospod prizove tom susretu da prestigne sve nas i da prvi bude u carstvu nebeskom. Tako znajući to, da budemo spori na sud drugih, a osuđujemo sami sebe, Jer apostol Pavle kaže da smo, sa, da, da smo sami sebe osuđivali, ne bismo osuđeni bili. I eto da završimo s rečima našeg svetog vladike Nikolaja, koji je rekao, kada dođem u carstvo, ne, ako dođem u carstvo nebesko, trima stvarima ću se začuditi. Što ću videti one koje nisam očekivao da vidim, što neću videti one koje sam očekivao da vidim i treće, najviše ću se začuditi ako samoga sebe vidim tamo. E, tako i mi da mislimo, tako da delamo i Gospod će pomoći tu njegovim molitvama na nas Gospod pomiluje, spase. Amin.